si vos sembla bé podem anar passant a la segona part. La mateixa, un Pol està convidat a participar a les preguntes que tenim preparades per als altres de la taula, així que podran seguir debatent amb ell i en la resta. En aquesta segona part hem preparat tres preguntes i a cada una d'elles aniran participant els convidats i a cada una d'elles després també hi haurà un ton de preguntes per part vostra, així que us convidar a anar participant. Uh, més a la dreta tenim en Bernat, ell és un jove participant de la Coordinadora Llibertària de Mallorca, i quan, ja ho, quan anireu veient us vàrem rompre molt el cap perquè hi participessin gent amb perfils, amb perfils molt diferents. Per tant, Bernat representaria un poc el jove participant de Cordial Libertària. Més a prop de mi hi ha en Ignasi Dollarens. Ell ha participat també en Llibertari aquí a Mallorca durant molts anys, ha publicat alguns llibres, ha participat a revistes com Arxipèlag, Arxipiélago, també en eh, Polèmica i eh, la publicació de l'Ateneu Estel Negre. Cap aquí tenim na Clara, ella és, ara està participant en una ocupació a Can Tiró, ha estat activa també a l'organització d'aquesta fira, llibertat, aquesta fira de llibre anarquista i diferents projectes d'activitat aquí anarquista a Mallorca. Més que allà tenim Dolors, Dolors Marín, ella és historiadora de formació, professora secundària, ha publicat algun llibre, el podreu trobar aquí a la fira, un d'ells és Anarquisme, una introducció, entre molts d'altres, però aquest el podreu trobar aquí a la fira. I la primera pregunta seria què és l'anarquisme i quin forma part. D'acord? Podeu començar qualsevol dels que vulgueu i ja dic que després de la participació de tots quatre i en Pol també s'ha convidat qualsevol de vosaltres que vulgui participar i l'altre qui vol començar Començo jo perquè sóc historiadora, parla més. Bé, l'anarquisme és un projecte de vida social importantíssim i és sobretot una pràctica quotidiana, perquè l'anarquisme no s'entén només com una teoria, sinó que és una manera de funcionar amb tots i cada un dels àmbits de la nostra quotidianitat, és a dir, amb les relacions, amb la gent amb la que estiguis visquent, amb els fills, amb els veïns, amb el món sindical, amb l'educació, etc etc. Tota i cada una de, de les parts que conformen el quotidià de cada dia, doncs, haurien d'estar impregnades d'una pràctica real que és ser o sentir-te anarquista, què vol dir? No Déu, no amo, eh? i sobretot evitar sempre les pràctiques jeràrquiques eh, sigui relacionant amb persones més majors que tu o més petites eh, de diferent eh, no, gènere, dieu-li com vulgueu perquè avui en dia tothom té dret a expressar totes les seves diversitats perquè cada un de nosaltres és un col·lectiu eh, i a vegades expressem més parts en fora d'aquest col·lectiu que, que tenim dintre el nostre imaginari això seria l'anarquisme per mi, eh? perquè cada un de vosaltres potser té una idea diferent. Per mi l'anarquisme és sobretot una pràctica de lluita, perquè és una manera d'intentar sempre plantar cara a aquesta autoritat en cada un dels moments en què la trobem, ja sigui pues, en el món laboral, no només demanar un salari, sinó sobretot demanar dignitat, demanar menys hores de treball, demanar diversitats de feina, etc etc. I lògicament això va acompanyat d'un projecte cultural i social de crear a la llarga una nova societat. Eh, I aquí entro en polèmic amb ell, jo he format part durant molts anys del moviment Ocupa de Barcelona, si Barcelona durant molts anys ha estat la rosa de foc ha sigut perquè les cases ocupades s'han fet xerrades, s'han fet premsa, s'ha distribuït, hi ha hagut mobilització social. Els 12 d'octubre han estat camps de batalla contra els feixistes que ens atacaven cada any allà a Sants i ara potser sí que podem fer un altre 12 d'octubre, però durant molts anys la gent llibertària ha estat atacada i vaporejada doncs, pels feixistes el 12 d'octubre. És sobretot també l'anarquisme un projecte de barri, eh? a cada espai lliberat s'han creat nous projectes, jo penso també que l'anarquisme a la llarga, encara que no ho pensem, sempre hem de mirar d'expansionar-nos i d'anar pues, trobar més anarquistes com nosaltres. Eh, com els fomentarem És igual. Eh? A partir de l'exemple personal, que és algo que van fer els nostres avis i les nostres àvies, eh? vull dir, mira, jo menjo així, jo menjo diferent, o jo tracto el meu fill diferent, jo no sóc autoritari, o la meva parella o la gent amb la que estic vivint és igual que jo, compartim moltes coses. Jo penso que l'exemple personal, aquest exemple de dignitat que, que a mi em van mostrar els avis que havien viscut la guerra, per mi va ser important. Llavors cadascú, a la seva mesura, fa l'anarquisme, com vol, com pot, amb les contradiccions que tots tenim i totes tenim a dintre, també això és important. Jo no seguiré, potser voleu seguir. Sí, jo tenia cosas apuntadas, pero ya ara he dicho totes. <laughs> eh, dentro de esta... Bueno, obviamente el anarquismo es una lucha contra la autoridad en todas sus formas y... Eh, Entiendo que dentro de esta diversidad de la autoridad, eh, añadiría lo que has dicho, que me parece muy importante eh, el uso de la imaginación para eh, encontrar nuevas formas de, lucha que nos lleven a, a realizar formas de vida no sometedoras y en las que no estamos sometidas. Eh, y que no lo entiendo como un nuevo orden que tenemos que formar, sino más bien como prácticas. Por eso la pregunta era como quién forma parte de... ¿Quién Y me resulta un poco difícil contestar a quién forma parte del anarquismo, porque más bien lo entiendo como una serie de prácticas que, nos puedan llevar eso a, a la realización de formas de vida eh, no autoritarias. Eh, y bueno, básicamente eso, estudiar Ah, bueno, el, proyecto de ocupación en el que estamos inmersos ahora es una, un intento de llevar a la práctica todas estas ideas, esta teoría que es la que tanto hablamos, eh, pues intentar un acercamiento entre esta teoría y la práctica, pues, un poco más tarde las maneras de cuáles nos parecen las las tareas más urgentes, más importantes del movimiento ahora. Mira, no sí, sí. Tirando si vuoi sentire. Bé, bones tardes. Eh, bé, forçosament, a l'hora hem de parlar del mateix, de definir un concepte, forçosament ens tindrem de repetir. Procuraré no ser massa reiteratiu amb el que ja han dit les companyes, i segurament també dirà ell. Eh? Aleshores, bé, per en... més fort, sí, per entendre'ns, d'alguna manera podríem dir que s'entén per, per anarquisme des del segle XIX un, un pensament eh, polític que està basat en un pressupost eh, elemental, que seria el pressupost de que tots els éssers humans, pel fet de ser éssers humans, tenen la capacitat de pensar. Aleshores, tenir la capacitat de pensar, eh, doncs la, la pregunta és per què hem de tenir unes estructures socials que pensin i prenguin decisions per nosaltres. Aleshores, a partir del qüestionament de l'existència d'aquest tipus d'institucions o d'estructures socials i polítiques que monopolitzen la capacitat de pensar a l'hora de prendre decisions comuns, i aquest qüestionament doncs, anirà naixent aquest moviment i aquest pensament eh, llibertari, anarquista, de començaments del segle XIX. Eh, conforme vol, va trobar algun tipus de deducció lògica a aquest principi de que tots tenim capacitat de pensar, pues, anirà traient els, diversos pressupostos. Per exemple, el pressupost de la igualtat entre tots els éssers humans, més enllà de qualsevol altre tipus de diferències, i no confondre la igualtat amb la identitat. És a dir, no som idèntics, però sí som iguals. No? Eh, al mateix temps, eh, el següent postulat seria el postulat de la llibertat, per tant, hem de poder conviure amb igualtat i amb llibertat, i a partir d'aquí es dirà definint el que serà, el que es decidirà en el segle XX, eh, a l'autogestió, no? aquesta capacitat de crear assemblees en els nuclis socials que per ells mateixos puguin decidir i per tant un de l'ingredient fonamental i específic del pensament i moviment anarquista en diferència amb altres tipus de moviments socials serà l'antiestatisme és a dir, l'Estat serà vist com aquesta estructura que pren, arrebata la, la capacitat de decidir a la gent i aleshores doncs, l'anarquisme serà la tensió i la lluita contra l'Estat, per tant serà antiestatisme i aquest serà el punt específic no? de diferència amb altre tipus de corrents ideològics i polítics que es diran plantejant a partir del 19 fins ara no? al mateix temps, en el rerefons d'això que hi ha, hi ha la confiança en la capacitat de cooperativa de la gent es va buscar les formes de cooperar de manera que no sigui d'una base a una jerarquia eh, justament s'hauria de negar aquelles formes jerarquitzants socials i buscar l'horitzontalitat de la relació entre la gent i establir uns llaços de cooperació. Eh? No s'ha de confondre conviure en cooperar, perquè cadascú pot conviure amb qui vulgui, però sí cooperar socialment. Eh? I, per tant, d'això seria bàsicament el cor del que seria el pensament i el moviment eh, anarquista, i que ha tingut moltes variants, moltes variables, fins als, als ninjas que ens parlava el company, que suposo com a darrera expressió, però hi ha molt tipus de varietats de com la gent ha viscut i ha interpretat a la seva realitat històricament eh, aquest compromís d'anar desgastant l'estructura de l'Estat i posar en marxa unes estructures de cooperació lliure entre la gent. No? Eh, és molt important de cara a assolir criteris d'acció i de, de l'acció concreta de com portar endavant aquestes lluites és molt important en la precisió que farà també com un fet molt específic a l'anarquisme respecte a altres corrents polítiques que és que el projecte en aquest cas la societat en igualtat i en llibertat i autogestionada doncs que aquest projecte és al mateix temps el procés i la manera d'arribar a la realització d'això és també eh, donada per això és a dir, no pot haver una contradicció entre el que vols i el que estàs fent Aleshores, el projecte llibertari il·lustra el que serà el procés i el moviment per arribar a aconseguir eh, aspectes de convivència eh, llibertària. No? Aquesta unió entre els mitjans i els fins. Això farà que el moviment llibertari tingui especial crítica en els partits polítics, en les estructures jerarquitzants de sindicats i de qualsevol altra forma d'organització, no? perquè estaria en contradicció amb el projecte d'una societat igualitària i llibertària organitzar-se de manera autoritària i jeràrquica i no deixar participar la gent. Aleshores, això seria una mica també el nucli de, de, de l'acció llibertària. No? I a partir d'aquí, doncs, s'ha obert tot aquest camp històricament present de les mil tendències i mil maneres de poder aplicar aquesta teoria i aquest moviment i aquest pensament llibertari a les diferents àrees socials que suposo que és el que parlarem tot seguit, no? Bé, eh, definir anarquisme realment és, és força complicat perquè se trata de sincretitzar en unes poques paraules tota una sèrie d'idees i pràctiques que realment traspassen el que pugui ser una simple definició. Per tant, jo, jo l'he enfocada des de la meva idea d'anarquisme o de com jo concep l'anarquisme. I el concep com un prisma que ens permet analitzar la realitat des d'un principi clar, que és el rebuig de l'autoritat. I llavors ens demanem, què, què és l'autoritat i llavors se manifesta? L'autoritat és un principi moral pel qual eh, un individu o una societat somet la seva voluntat a una entitat per la seva qualitat política, econòmica, religiosa, intel·lectual, tecnològica, de gènere o d'espècie. Per què dic això? Eh, perquè l'anarquisme és important entendre que incideix sobre una multiplicitat de camps que tal vegada altres teories socials eh, no toquen. Llavors veiem que és aplicable a tots els components de la nostra, de la nostra existència i això és important per entendre la heterogeneïtat com ens trobam dins l'ambient llibertari, o millor dit, dins idea de llibertari, dins el que cada un entén com a, com a llibertari. I he dit això de l'autoritat i eh, la necessària heterogeneïtat de l'anarquisme per plantejar si és vàlid i, i lògic criticar unes autoritats i altres no, o si per al contrari cal qüestionar tot tipus d'autoritat per re, realment eliminar-la d'arrel les nostres vides. I aquí he volgut posar una sèrie d'exemples, com podria ser el cas d'una associació cultural que va en contra de les opressions lingüístiques però no denuncia tradicions religioses no? eh, d'un col·lectiu en defensa del territori que no qüestiona la llei com a element de gestió del des, territori o un grup d'estudis que només dugui a terme una, un treball teòric o una organització política que pretengui el canvi social a partir de les mateixes institucions que impedeixen aquest canvi social no? és a dir, que ens trobem incongruències quan se tracta de criticar una única autoritat i no tot el conjunt Llavors, davant d'aquesta situació, ho haurem de plantejar quines tàctiques hem d'emprar per lluitar contra tota autoritat. Eh, I a la història de l'anarquisme, eh, jo considero que hi ha una sèrie de pràctiques que són vàlides en aquest sentit. Pràctiques com l'acció directa, és a dir, l'acció dels mateixos implicats sense intermediaris. Pràctiques com el federalisme, l'unió voluntària i lliure d'individus i societats de manera no burocràtica i horitzontal. La propaganda pas fet, és a dir, de dues a pràctica allò que tu tens com a ètica. Pot ser propaganda vas fet eh, tenir una ètica vegana, eh, desterrar actituds patriarcals, eh, intentar practicar sobirania alimentària, és a dir, que podem aplicar a la nostra vida més quotidiana. Després l'autogestió, és a dir, la gestió dels diferents assumptes de la nostra vida pels propis implicats. I a part d'aquests conceptes que tots mos coneixem, també hi ha una sèrie de valors inherents a l'ésser humà que jo trobo que, que, que, són anarquistes, que són anarquistes i que fan anarquisme. Quins valors? Valors com la responsabilitat, el compromís, la coherència, la desobediència, el sentit crític. Tot això està de dins del que entenem per anarquisme. És a dir, per molt que, que tu vulguis viure independent i tal, si no és responsable en els, en els teus companys, en els que estan de vora, si no tens un compromís, realment no estàs fent anarquisme, estàs fent la teva, el teu mètode de supervivència. I referent a la pregunta de quines pràctiques són anarquistes, quines no, jo entenia que no són pràctiques anarquistes aquelles que de certa manera col·laboren amb l'autoritat. I els dos principals autoritats són l'estat i el capitalisme, de mercat i d'estat. I en quant tant a la participació de l'estat me refereix que a subvencions, a emplear la llei, és a dir, denuncis, a emplear els vots, a emplear associacions de, cogest de cogestió de, eh, de, del capitalisme, a emplear la nació com a excusa per lluitar, és a dir, emplar tots els mecanismes de, de, de l'estat per lluitar, això no empareix anarquisme ni impareix que generi pràctiques revolucionàries. I en quant als que deriven del capitalisme, doncs trobem pràctiques com la propietat privada, les empreses, eh, el treball assalariat, els eh, mètodes de producció alienats. Això tampoc ens ajuda a construir anarquisme. Per tant, tot allò que volen construir ha d'anar en relació amb allò que volen destruir. El que comentava l'Ignasi, de que hi ha d'haver una estreta relació entre principis, tàctiques i finalitats. I llavors, eh, dir, per què volem tot això? És per aconseguir una societat lliure de, de tot tipus d'autoritat, de, de jerarquia, i on nosaltres mateixos siguem els encarregats. I respecte a qui forma part de l'anarquisme, jo crec que qualsevol individu o col·lectiu que intenti posar en coherent ordre aquests principis, tàctiques i finalitats que, que, que he comentat. És a dir, no podem fer una llista de qui sí, qui no, la CFT sí, la CNT no, perquè realment és molt més complex. D'acord? Següent pregunta. Ahora si alguno pregunta o si un Paul vol participar en eh, producción No, por alusiones a, la crítica al movimiento Ocupa ya he especificado que iba a hablar de lo malo. Que ha habido muchas cosas buenas, evidentemente, pero que iba a hablar de lo malo y que mi crítica, y que veremos en la segunda pregunta, es que el movimiento Ocupa en Barcelona ha de venir un fin y no un medio, es lo que debería de ser. Por lo demás, estoy de acuerdo con lo que han dicho. Si ara per part vostra alguna pregunta. avançant o... Mira, tenia una segona pregunta, era bàsicament els tipus de funcionament. Si vos sembla bé, pot anar... Si vol començar una altra vegada. O... No, que bé. Com funcionem? Com puguem. O sigui, així de clar. I a on puguem, que aquesta és una altra. A mi em sembla, tornant a lo que deia ell fa un moment, en absolut és marginal ocupar, encara que tinguem les estètiques que roti, perquè per això volem tenir una estètica. I ara no tinc la mateixa estètica que tenia fa 20 anys, perquè ara no m'ho puc permetre, però hi seguiria, perquè l'estètica també és una part d'anar en contra de la societat, en contra de les modes, eh, en contra de lo que es demana de nosaltres. O sigui, tot el meu respecte per la gent que va diferent, com hi roti, en Cresta, sense, etc etc. Eh, llavors, ocupar per, moltes, per molta gent ha estat una manera de dir-li als veïns tu també pots viure aquí, estem ocupant horts, estem ocupant espais, estem dient que no a l'especulació, eh, els nostres ocupes tenen uns besavis que als anys 30 van decidir fer vagues de lloguer i ara tenen uns nets que estan a la pat, o sigui que em sembla supercoherent anar contra l'especulació urbanística i durant molts anys a Catalunya el moviment ocupa ha estat un referent del que jo m'he sentit supercontenta, eh? perquè era l'únic lloc a vegades quan els sindicats no existien o quan els sindicats estaven barallats i quan hi havia sindicats els que potser no hi aniríem. Eh? O sigui que per mi hi ha hagut moments en què la gent s'ha tingut que organitzar com ha pogut i com ha sabut, perquè tampoc teníem referents, eh, com hi havia molta gent que tenien referents. El problema d'aquest país ha estat doncs, els anys del franquisme, no, no ho oblidem. No hem tingut una pràctica sindical coherent i visible durant molts anys. Llavors ens ha costat molt tornar a construir un sindicat, ha costat molt tornar a obrir espais als barris, que és on hauríem de treballar a tot arreu, ha costat molt i ens ha costat moltíssim no equivocar-nos quan hem obert Ateneus i veure quines eren les pràctiques quotidianes a dintre de l'Ateneu i estem construint molt més del que ens pensem, perquè estem construint, i ho veiem aquí, editorials, eh, materials, xarxes a internet, escoles i moltes coses més. Això és el que estem construint i no ho hem de perdre de vista. Ens sembla molt bé les federacions, etc etc, però jo penso que a tots i cada un dels moments ens hem d'expressar i ens equivoquem, ja ho sabem, perquè estem vivint una gran contradicció, que és que estem al primer món i ens estan atacant per tot arreu Vull dir, des que sortim de casa ens fan consumir per pagar l'autobús per etc etc. llavors com us dic, per mi totes les formes de socavar l'autoritat de l'Estat són vàlides que algú vol formar part d'una lliga perquè la gent es desbategi em sembla supercollonut eh? o del grup Mateo Morral eh? vull dir, a mi em sembla bé perquè no em sembla marginal en absolut perquè això és la història de l'anarquisme jo que m'he dedicat, perquè m'agrada molt a mirar la història de l'anarquisme tots han fet l'anarquisme, des dels nihilistes russos que ens van ensenyar l'acció directa no ho oblidem, i per això la CNT va ser el que va ser la CNT va ser el que va ser perquè la gent fotia acció directa si no, els patrons no haguessin transigit mai si haguéssim anat amb el llibre a la mà, com hi anàvem, doncs molt bé, ens hauria semblat collonut, però no haguéssim parat les fàbriques. Tenim eh, l'arma de la vaga, de l'acció directa, del sabotatge, i això no és marginal, perdona, això és la CNT de tota la vida. Eh, ara, a partir d'aquí podem fer debat, si voleu, eh? però això és la CNT. La CNT és sabotatge, sí que teníem un món de nou entre els nostres corazones, em sembla collonut, i el teníem. Però, si no haguéssim tingut unes pràctiques des de sempre, això no seria res. I t'estic parlant jo, que sóc la Dolors, que a vegades passo per reformista. Sí, perquè, clar, tinc una edat que ja no sembla que jo es pugui anar a patar res. Però això és la nostra història, no fotem. Vull dir, i a partir d'aquí, si voleu, obrim debat. Molt bé. Eh, hablamos de las formas de organización ahora. Eh, yo, entiendo que como una lucha que engloba muchas luchas, que es el anarquismo, necesitamos diferentes maneras de organizarnos. Pero la, eh, la opción por la que yo estoy intentando ir ahora mismo es organizarme en torno a objetivos o a, proyectos concretos, tangibles a escala humana y que yo sienta que me puedan llevar hacia construir una autonomía mayor, hacia tomar la responsabilidad y las medidas de mi vida, entendiendo que obviamente no es solo esta autonomía no la puedo construir yo sola, sino que, que, implica a las personas de mi alrededor, pero tirando como a lo más cercano y a lo que yo hasta lo que yo siento que puedo afectar o cambiar más directamente. Em, entonces sí, me parece que haya, me parece importante que haya otros tipos de organización, pero a mí me parece que de esta manera me resulta más fácil, resulta más fácil evitar ciertos vicios o, o incluso estructuras que son propias del mismo sistema que estamos intentando destruir, como puede ser la jerarquización, la burocratización, que se da muchas veces en organizaciones más formales o permanentes y que como que forman una estructura que luego intentan rellenar de un contenido. Me parece que es como empezar la casa por el tejado un poco. Y y el aburrimiento también, que me parece totalmente contrarrevolucionario, muchas veces acaba quemándonos y bueno, eso. En cuanto a las coordinadoras, me parece que hay un también lado de la coordinadora aquí. Eh, pues me parece muy importante como punto de encuentro de las diferentes luchas, de diferentes proyectos y de diferentes maneras de encarar esta transformación que queremos llevar a cabo. Pero no es lo más importante. Lo importante son esas luchas que, tienen que encontrarse en la coordinadora. Y bueno, pondría el énfasis ahí. Y bueno, que es muy importante, por ejemplo, que la, gracias a la coordinadora se puedan organizar eventos como estos, que, bueno, que responden a un interés común de todas las anarquistas o libertarias, pero que a la vez han cabido una heterogeneidad que es que propios, como la belleza de, del movimiento anarquista. artista. Ahora seguim per aquí. Bé, doncs la, la pregunta era com hem de funcionar. No se sent, no? Puede pasar cuando hablo. Sí, ah, sí, és, és un... Vale, vale. Sí, que estava, eh, estàvem dient, la pregunta és com hem de funcionar, no? Home, hem de funcionar segons la nostra imaginació ens vagi orientant, no? i la gran potencialitat que tenim eh, des del punt de vista de l'assumpció d'aquest pensament eh, i anarquista, tal com l'hem vingut eh, explicitant, doncs què seria? Seria la lliberació de la imaginació. Aleshores, jo sempre em fa molta gràcia sebre de nous companys que fan noves coses que mai jo hagués pensat que algú pogués pensar que es podia fer i aleshores és sempre un motiu de satisfacció veure que la imaginació funciona no? i podem fer moltes coses crec que està molt bé que es facin moltes coses i a més no crec que hi hagi una centralitat, no? Tot ha de passar per això i això és el central i a partir d'aquí les altres lluites. No sé, aquestes teories de buscar un subjecte revolucionari que transformava la història s'han fet totes figa, no? S'han anat eh, derruint. Avui en dia em sembla que queda més palès que es tracta de liberar la imaginació i allà, allà fructifica, doncs allò significa que anava bé i que aquells companys ho han fet bé i hem d'aprendre d'ells, no? Jo, jo suggeriria dues imatges que em sembla que són complementàries en aquest sentit com a metàfores. No? Per un cantó eh, hauríem de, de saber viure en el bosc, amb la part de silvestre que té el bosc i d'espontani que és, i de confusió i de, i de camins que no duen en lloc però que s'han d'intentar de, de, de cercar és un bosc i, i té aquest sentit de l'espontanitat i de la llibertat i de, bueno, hem de, hem de saber viure en aquest bosc que sembla que estem acostumats ja tots els que portem anys amb això a veure que el moment llibertari té molt de bosc no? però al mateix temps això no és incompatible amb un jardí un jardí que seria l'altra imatge no? són coses que podem fer cultivant-les, treballant-les, intentant donar-los una forma, un contingut les dues coses tenen eh, en comú que s'han d'intentar cuidar s'han d'intentar cuidar, no són incompatibles perquè finalment es tracta de, de, de crear un, un, un món eh, fresc no? a mi sembla que el llibertari admet moltes coses amb una condició i és que no es contradieixin entre elles, no? perquè aleshores el resultat és l'absurd. Eh? Aleshores podem fer moltes coses, hem de provar les moltes i evitar pensar que hi ha una centralitat de la lluita. Hi ha moltes i pluriformes formes de manifestar-se i jo crec que el llibertari és una invitació a la lliberació de la imaginació no? i en aquest sentit doncs qualsevol proposta ha de ser acollida amb un somriure per mi i endavant no? Eh, qui, qui trobi la millor manera dirà veient no? a condició, això sí, no? estem parlant des de l'especificitat llibertària que és la que abans intentava eh, dir, no? és a dir, d'aquesta crítica a les institucions que rapten la capacitat de decidir de la gent i al mateix temps de mantenir la coherència entre el projecte i el procés que ha de ser el mateix. A partir d'aquí s'obre un gran camp de possibilitats i sembla que hem de saber viure a, a la selva i al jardí. I això seria el que jo dic. fer. Eh, la pregunta se plantejava eh, reflexionar sobre les diferents formes d'organització de l'anarquisme a Mallorca. Jo en la meva joventut tampoc he volgut veure masses, però sí que veig una tònica general que és la de creació de, de petits col·lectius o de grups entorn àmbits concrets, el que comentava abans abans la companya. Per això, la majoria d'organitzacions que duen eh, a terme pràctiques anarquistes se vinculen normalment a, a lluites parcials, ja puguin ser el, el feminisme, l'ocupació, la pedagogia lliure, el sindicalisme, el tema cultural... Per tant, trobem aquí al Manco a Mallorca eh, que hi ha una forta diversitat i dispersió de lo que són les pràctiques anarquistes. Però la tònica general és la d'un grup petit, eh, normalment és, és formal, aquí encara no ha arribat l'insurreccionalisme, estem un parell d'anys enrere, i que hi ha certa afinitat, és a dir, que normalment funciona per afinitat eh, els diferents col·lectius, a, a secció de, de, de, dels sindicats, i, i mitjan, mitjançant l'assemblea. I aquí és on entram en, en debat, en les pràctiques autònomes eh, o individualistes i la de les organitzacions més, més, més clàssiques. A Mallorca, la veritat és que no trobam models eh, informals o insurreccionals però tampoc trobam organitzacions específiques anarquistes que manifestin la seva clara adhesió en l'excepció de Reus, que sí que és un, un col·lectiu de plantejament integral, que vulguin donar feina constant sobre els diferents ventalls de conflictes, sense especialitzar-se en cap concret. Perquè jo veig un problema eh, a, un, a un lloc de debat, el eh, tema que, de, que comentava la Clara, de que es, es sent còmoda en, en lluites tan, més tangibles i que pugui incidir estic tot, totalment d'acord, hem d'intentar partir de, de, de lo real i no, i no de l'abstracte. Però el problema que té és que ens organitzem o ens organitzarem en base al que ens interessa més a uns i a, i a altres. I a un li interessarà més la qüestió del gènere, altres el territori, altres l'ocupació i clar, mm, això realment fa que no, que no connectem les nostres, les nostres reflexions i generem un espai de comoditat entre nosaltres mateixos Eh, I jo, jo ho veig un problema, aquest espai de comoditat d'anar a allò que més ens interessa o ens sentim més còmodes. Per tant, convé demanar-se si aquesta absència d'organitzacions anarquistes, formals o informals, és positiva o no per un moviment que per una part ha de desenvolupar-se i qüestionar-se a si mateix i per l'altra d'incidir en la societat. I dins grups eh, d'àmbit concret dur aquest doble treball de, de, de, de debat ideològic i de i d'incidir en la societat a PICS no és tan fàcil per les pròpies dinàmiques internes, perquè hi ha necessitats i prioritats dins els, col·le dins els col·lectius, no? Per exemple, una llibreria pues, ha de molt, molt, de, molt de cura de, de, de ses comanes, de, dels preus, de gestionar els tot, no? Vull dir, les seves dinàmiques internes limiten poc aquesta pràctica de, de debat. Per tant, jo crec que hauríem de reflexionar sobre hi ha necessitat o no d'organitzacions que facin un plantejament integral i que no se centrin en un camp, en un camp concret. I llavors, el paper de les coordinadores, la veritat és que m'ha donat molt a pensar. Uh, però en resum jo crec que la companya ho ha explicat bé, ha de ser un element aglutinador i de crear un espai de confluència i de diferents sensibilitats per tal de fer, de, de fer discurs, per debatre i analitzar en conjunt. No perquè siguem més i siguem més visibles, sinó per ser, per ser millors en cert sentit, per ser més precisos en les nostres paraules, més contundents en les nostres accions i més coherents en, en, en conjunt. És a dir, d'anar de la diversitat a la unitat, que no a la uniformitat, i d'aquesta unitat a l'acció. La, Intentar integrar els diferents col·lectius per dur una acció conjunta però que, però que, no, que no suposi una centralització ni, ni eliminar eh, les lluites parcials que són tan dignes com, com les altres i respecte al funcionament de les coordinadores que era un punt també que no gairebé no s'ha tractat i aquí és on el company de Catalunya ens pot ajudar més, eh, el tema de col·lectius i, individualitats. A la coordinadora poden entrar individualitats, no tenen poder de decisió, però se generen problemes quan, per exemple, què passa quan a la pràctica participativa hi ha més individualitats que col·lectius, que és, per, per desgràcia, gairebé la realitat que ens trobem aquí a Mallorca, que la coordinadora ha fet una bona feina, s'ha anat a atracat gent, i, i els col·lectius no poden, no poden assumir la doble tasca que comporta la coordinadora i les dinàmiques dels col·lectius. Per tant, aquí hem de, de veure també com poden els col·lectius afrontar doble, aquesta doble militància i també com adaptar els ritmes de la coordinadora a les necessitats de, de cada col·lectiu. I això són preguntes per a, per a que reflexioneu, no? que, que, és com, que és complicat, a vist, compaginar col·lectius i individualitats i jo estic més per la línia que diu el company de que les individualitats han de procurar organizarse en la mesura de, lo, posible y que la coordinadora para per això, perquè diferents individualidades se coneguin i puedan organitzar-se entre sí. Ara podríem tornar a obrir un torn d'intervencions o preguntes. braços, Yo en este sentido, siempre que me hacen esta pregunta, respondo citando a un texto insurreccionalista que dice que hay que, hay que pegar carteles, hay que escribir libros, hay que repartir panfletos, hay que afilar los cuchillos, pegar tiros y poner bombas. Lo divertido de todo es como mezclarlo. Y yo creo que esa es la creo que ha sido el gran fallo del anarquismo en los años 90, al menos la concepción que he tenido yo de como decía el compañero antes, de poner etiquetas, criticarnos, ponernos a parir entre nosotros porque llevas una práctica que no me parece adecuada cuando yo creo que todas las prácticas partiendo desde el antiautoritarismo a ver, hay límites eh, son adecuadas y favorecen a la lucha. Entonces, por ejemplo, de mi experiencia personal, pasa que desde, una, desde un grupo anarquista convocar, me gustaría convocar una manifestación un domingo a las 12 por la mañana sin que me llamaran reformista, si esa manifestación responde a unos objetivos políticos y a la, y a la par convocar una manifestación a las 7 de la tarde donde el objetivo sea, pues bueno, hacer fuegos artificiales sin que me llamen violento y renieguen de mí. Yo creo que ese es el camino que debe llevar el anarquismo, el no renegar de luchas, el saber que es compatible y, no solo saberlo, sino compatibilizar esas luchas. Entonces, claro, por alusiones, ¿eh? y acabo rápido, cuando he dicho que la CNT era marginal, me refiero a que hoy actualmente la CNT en Cataluña desgraciadamente es marginal. Y sobre el tema de la ocupación, pues no voy a entrar porque creo que el debate se va a ir y sería más interesante que hablarais vosotros. Si això hi ha preguntes o intervencions del que sigui. Si vos sembla anàvem avançant també les preguntes, si vos amb això. La darrera pregunta era prioritat del moviment i si algú volia fer una petita anàlisi de la situació actual o si no passar directament a les prioritats que consideram que el moviment llibertari hauria de tenir aquí a Mallorca. Pot començar, com sempre, qui vulgui. Començo jo, si pareix. Uh, bueno, és, és difícil dir, dir... No crec que jo pugui dir quines prioritats ha de tenir el moviment llibertari a l'illa ni, ni, quin, ni quines passes hagi de tenir. Però sí que puc dir el que jo crec que tal vegada hauríem d'intentar vista la situació actual. Per mi la situació actual del moviment llibertari mallorquí eh, és sana, perquè troc que hi ha una mescla de ser qualitat i, i quantitat d'aquelles que en formen part i, i de les idees que, que tenim, per tant, trob que, eh, que, que hi ha matèria a Mallorca, vull dir, no és que no crec que siguin quatre moixes, però sí que troc que hi ha un excés d'individualitats desorganitzades, com és el meu cas, o, de, o organitzades en, en, lluita, en lluites parcials. Llavors, això genera una dispersió de forces i el que deia abans, que els nostres discursos no se connectin, no se comparin i, i, i no tetin polir eh, cada una de les nostres diferències el fet de que cada un vagi per allò que més li interessa i on es sent més còmode eh, realment crec que no, que no, que no fa res pot fer constructiu en el seu determinat àmbit però en conjunt, per fer una anàlisi global eh, no, no hi contribueix perquè es queda en això, eh, en el seu àmbit de determinat per tant que crec que les prioritats serien dues eh, la primera seria que féssim una reflexió sobre l'organització és a dir, sobre fet organitzar se no sobre crear una organització sinó sobre organitzar-se. És a dir, com ens plantegem si hi ha una necessitat de, de crear col·lectius, grups o, o assemblees d'àmbit i plantejament integral, és a dir, que, que vulguin fer una anàlisi de, totes les, de tots els conflictes i els afrontin també eh, d'una manera integral sense especialitzar-se en camp. Tant, I aquesta troca hauria de partir tant de, de les individualitats desorganitzades com de, de la gent organitzada en lluites parcials, que troc que s'hauria de fer aquest plantejament de quina manera, quin, de, quin tipus d'organització podem trobar més, més, més eficient. I jo des d'aquí convid a s'inici